Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Գործարար Արցախն այսօր պատմելու է Ասկերանի շրջանի Խնձիրստանում բնակվող Ռիտա Աղաջանյանի մասին, ով զբաղվում է հողագործությամբ, թռչնաբուծությամբ եւ մեղվաբուծությամբ։ Միայն ինձ ճանաչողները կարող են ասել, թե ինչ կարգի եմ սիրում հողը եւ թե ինչքան եմ կապված նրա հետ, պատմում է Կին Գործարարը։ Ամեն անգամ Տիկին Աղաջանյանն իր գործնեության մասին խոսելիս համակվում է նախանձելի ողջավորությամբ եւ անսահման սիրով։ Նրա սերը հողագործության, թռչնաբուծության, մեղվաբուծության հանդեպ գալիս է մանկուց։ Պատմում է, որ իր հայրը նույնպես զբաղվել է այդ գործով։ Ռիտա Աղաջանյանն իր ողջ կյանքն ազգացրել է գյուղում եւ հետագան էլ պատկերացնում է միայն այնտեղ։ Տիկին Աղաջանյանը մեծ պատվով եւ հպարտությամբ է կրում իրեն բաժին հասած բոլոր դժվարությունները, երբեք չդադարելով ընդլայնել իր գործունեության ոլորտները։ Բարև ձեզ, Տիկին Աղաջանյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Նախ սկսենք նրանից, որ դուք բնակվում եք Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղում։ Ահա, շատ բարև, շատ ճիշտ։ Այո, մասնագիտությամբ Մանկավար։ Տիկին Աղաջանյան վերջին մի քանի տարում հատկապես պատերազմից հետո դուք բավականին ակտիվ կերպով սկսել եք գործարար կյանքում գործնություն ծավալել։ Ինչով եք զբաղվում։ Պատերազմի ժամանակ ես արդեն թոշադարու էի եւ ավելի շատ սկսեցի թշնամությամբ զբաղվել բանջարաբոստանային կուլտուրաներով եմ զբաղվում։ Շատ սիրում եմ մեղուների հետ աշխատել, աճեցնում եմ մեղուներ եւ ըստ ին բոլորը պետք է ավելի մեծ երանդով աշխատենք, ստեղծենք, արարենք, որպեսզի կարողանանք գոյատևել, որպեսզի կարողանանք մեր Արցախը շենացնել, զարգացնել եւ այլն։ Տիկին Աղաջանյան, դուք երկար տարիներ զբաղվել եք մանկավարժությամբ։ Դժվար չէ արդյոք այն փոխարինել, հողագործությունն էլ յուրահատուկ է, սակայն փոքրինչ դժվարություններ ունի։ Ճիշտ է, ես 40 տարի աշխատել եմ Խնդրստանի միջնակարգ դպրոցում, տարական օղակում, շատ եմ սիրել իմ գործը, շատ եմ սիրել երեխաների հետ աշխատել, սակայն այդ սերը չի կորչում։ Այդ սերը կարծես թե ես ուզում եմ փոխարինել տնային աշխատանքներով, թրջունների հետ, ուսերի հետ, խոսելով, երազելով եւ այլն։ Մանկավարժության հետ միասին դուք զբաղվում եք այն ժամանակ եւս գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Հա, տնային քիչ, այդպես աշխատում էի, էլի աշխատանքից հետո там գործերով, թեթև։ Բայց հիմա ժամանակը շատ է եւ ես ավելի շատ եմ նվիրված աշխատում։ Բացի հիմնական գործերից ունի ընտանեկան փոքր արտադրություն։ Արտադրում է պահածոններ, կոմպոտներ, մուրաբաններ, թթուններ եւ հիմնական մասն արտահանում մայրաքաղաք։ Հատկապես ամրանն է լինում ծանրաբեռնված Տիկին Աղաջանյանի գործունեությունը այդ շրջանում նրան օգնում է աղջիկն ու իր թորնիկը։ Տիկին Ախաջանյան կարելի է ասել, որ ստեղծված իրավիճակը թույլ տվեց, որ เป զի ավելի ակտիվ կերպով, ինտենսիվ կերպով մտնեք գործարար ոլորտ, այո։ Այո, մանավանդ այս շրջափակման ժամանակ երևի բոլորը հասկացան, որ պետք է միշտ ստեղծել, արարել, չսպասել ուրիշին եւ ավելի լավ կլինի որ նույնիսկ մենք մեզ ապահովելով հարիվաններին կամ որ չի կարողանում նրանց եւս օգնել նրանց եւս բավարարել Ահա։ Բացի տնամերձ տարածքից ես գիտեմ, որ դուք նաև այլ տեղեր ունեք, այո, տարածքներ։ Ինչ եք ցանել։ Այդ բարի ծորեն, դարի եք ցանել արտերը իսկ ունենք եւս մի ավելի մեծ ոստան, այնտեղ եւս լոբի եւ ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչի ցանում եմ։ Միշտ ունենք այո, բառնիկներ չունենք, բայց աշխատում եմ եղանակի հետ միասին ամեն ինչ ստեղծել ցանել։ Ռիտա Աղաջանյանն ամենևին համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ գյուղում աշխատանք չկա։ Նրա խոսքով ամենուր աշխատանք կա, միայն թե ցանկություն լինի։ Իսկ անելու շատ բան կա, ոլորտներն էլ անսահման են։ Եթե չես ցանկանում զբաղվել անասնապահությամբ, կարող ես զբաղվել ջերմոցագործությամբ կամ այլ աշխատանքով։ Թեպետ ընդունում է, որ գյուղացիները շատ հաճախ են տուժում բնական աղետներից։ Մեծ խնդիր է նաև բնամթերքի իրացումը։ Ինքը նույնպես դժվարություններ է ունեցել։ Արհասարակ գյուղերում ապրող կանայք ավելի ուժեղ ու նպատակասլաց են, բայց երբեմն բարթույտները խանգարում են նրանց իրացնել իրենց բիզնես ներուժը։ Որևէ բարթույթ երբեք չի խանգարել գործարար Ռիտա Աղաջանյանին իրացնել իր բիզնես ներուժը։ Տիկին Աղաջանյան, մենակ եք աշխատում, թե օգնեղներ ունեք։ Չէ, օգնում եմ ոչինչ։ Այո։ Օգնում եմ դա, բայց հիմնականում ես եմ սիրում, ես եմ շատ աշխատում այդ բույսերի հետ։ Ու նաև թռ թռշնաբուծությամբ եք զբաղվում։ Հա, մայն, որ ասեմ, հերավոր ոչ, բայց բավարար քանակությամբ ես կարողանում եմ էլի պահել։ Այո, իսկ հետագայում ասենք շուկա հանելու միտում կա։ Իհարկե, եթե հնարավորություն լինի ավելի շատ կարողանամ, երևի եւ շուկա դտանենք։ Ճիշտ է, մի քիչ հեռու ենք քաղաքից, բայց պայմանները որներ են, դտանենք։ Տիկին Աղաջանյան այսօր նաև սերմի լուրջ խնդիր կա, որտեղից եք հայթայթում ձեր կբերում այդ սերմացունները։ Մի մի բաժին կարմիր խաչն է օգնել։ Ահա։ Գյուղում վերել բոլորին բաժանել են ընտանիքներին։ Եվ ես շտանց զբաղվելով ես ունեմ բավարար քանակությամբ սերմեր։ Տարին ինչքան եք մեղր ստանում, ասենք այն նախորդ տարի ինչպիսին էր տարին։ Նախորդ տարին հաջող տարի չէր, ճիշտ ասած, շատ չորային էր, բայց եղել է, որ ես մի, նո, 60 կիլոգրամ քիչ ունի մեղուներ էլի, 60 կիլոգրամ եւ ավելի մեղր եմ խամը։ Այո։ Իսկ բարեկամներից մեզ հաջողներ <laughs> չկա։ Մեղունների հետ էլ է կարողանում դուք աշխատել, թե մասնագետը կա։ Ա մասնագետի հետ առաջի տարիներին, բայց հիմա ես ինքս եմ կարողանում։ Ինքնուրույն։ Այո։ Չեն խայթում։ Դե ինչ անեն խայթում են։ Ահա։ Պիտի հարմարվես, բայց իրան։ Տիկին Աղաջանյան, ես մի քանի օր առաջ ականատես եմ եղել, թե դուք ինչպես եք աշխատում հողի հետ եւ անկեղծ ասած շատ զարմացած եմ, չնայած ձեր տարիքին, այնուամենայնիվ բավականին երանդուն եք եւ բավականին մեծ սեր ունեք հողի նկատմամբ։ Այդ երանդը ինչպես է հաջողվում ձեզ պահպանել։ Մենք դեռ փոքրուց մեր պապերը, մեր իմ պապը, իմ հայրը եւս աշխատում էին բոսանակուլտուրային աշխատանքները բոսանում շատ էին աշխատում մենք էլ հենց փոքրուց ծերը հողի նկատմամբ այցերը այո, ես երկար տարիներ Մաճանը դնում էի դպրոցում, տուն գալուց արդեն անցնում էի սիրում էի բույսերի հետ։ Աշխատել, ուրախանալ, Եվ դա փոխանցվել է, այ փաստորեն այդ ամեն ինչը ձեզ է փոխանցվել ապ ու պապերից եկածը։ Այո, այո։ Տիկին Աղաջանյան եւ վերջում առաջկա ձեր ծրագրերի մասին խոսենք, ինչ ծրագրեր ունենք, եթե խաղաղություն լինի իհարկե։ Ա Եթե խաղաղություն եւ առողջություն լինի եւ ավելի շատ ընդլայնի, դարձումներ ավելի կշատացնեմ, եթե բուրսանում չկարողանամ շատ աշխատել գոնե ծրճոների հետ տանը կկարեմ։ Բարի, շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հաջողություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կին ֆերմերներն ավելի նպատակասլաց են ու կանանց բարի նախանձն այստեղ է աշխատում։ Նրանք ամեն բան անում են, որ ոչ իրենց ֆերման եւ ոչ իրենց անասունը հարևանի ֆերմայից ու անասունից վատը չլինի։ Գործարար Արցախ հաղորդաշարը այսօր երկու գործարարների մասին կպատմի։ Նախ ներկայացրեցինք Խնդրիստանում բնակվող Ռիդա Աղաջանյանի գործունեությունը, այժմ տեղափոխվում ենք Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղ եւ պատմում գինեգործությամբ զբաղվող Մղթար Արստամյանի մասին։ Մեր լեռնաշխարհն անզուգական խաղող ու գինի ստանալու ի վերուս տրված շնոր ունի։ Ըստ Մղթարի Արցախի կլիման ապահովում է խաղողի քաղցր համը, որից էլ կարելի է պատրաստել բարձրորակ գինիներ։ Արցախում արտադրված գինիները ըստ գործարարի հատկապես աչքի են ընկնում ալկոհոլի բարձր պարունակությամբ։ Գինու պատրաստման գաղտնիքները Մղթարը մանկուց է սովորել նա հիշում եւ հպարտությամբ է պատմում պապիկի եւ հայրիկի պատրաստած գինիների մասին եւ այդ ողջ գործընթացը պատրաստման առ այսօր նրա աչքից չի հեռացել։ Մինչ օրս հիշում եւ նույն տեխնոլոգիայով էլ պատրաստում է գինին։ Բարև ձեզ, նախ ներկայանում եք։ Բարև ձեզ, ես Մխիթար Աշոտի Արստամյանս եմ, Բերթաշեն համայնքից, ապրում Ստեփանագերտես պայն։ Մենք պատրաստում ենք խնդողնի սորտից, մեկի ռակած թելի սորտից, տնային պայմաններում։ Շատ քիչ քանակով, բայց շատ բարձր որակով։ Դե հսցնում ենք մեր տարվա կտեվածքով, մեր արտադրածը բաժան ինքել, վաճառ ինքել հնարավորին չափ։ Մոտ տոննայի կես սև խնդոնի գիննա, մին 500 լիտր է տրակացիթելինա։ Օղի էլ ենք պատրաստում, մոտ մին 400-500 լիտր օղի։ Քանի տարի է ինչ այդ գործով զբաղվում եք։ 15 տարի, ամեն տարի է սարքում։ Քիչ-քիչ 100 լատ լիտրից եմ սկսել սարքել։ Դե հիմա 2 տոննա, 3 տոննա տարեկան սարքում եմ։ Այգիներ ունեք։ Այգիներ չունեմ ես, բայց որտեղ գնում եմ նայում, որտեղ լավ խաղողա, դրանից առնում եմ այդ գինին պատրաստում։ Այստեղ եք պատրաստում։ Այո, այո։ Ահա, արմատներով այո։ Արմատներով Բերթաշենից ենք, մեր պապական տանը էլի գյուղում սա պապական ավանդույթ է։ Հա, շատ։ Այո, այո։ Մեր գյուղում եղել է գինեգործարան, սովետի վախտ։ Հետո մեր կախոզում շատ պատվալներ ունենք այդ գինու համար։ Ծորել վերալ ենք մեր այս գինին։ Հյուրասիրինք, համտեսանին, վեր օնինք դի արտադրանք, կլայնանանք այդ արտադրանքում ավելի մեր բիզնեսը ես վստահ եմ վեր կզարգացնենք։ Որտեղ եք իրաց։ Խաղաղություն լինի։ Մեր գյուղում մեկ էլ Ստեփանակերտ։ Խանութներ։ Խանութներում, հա, մի քանի խանութ։ Չեք պատրաստվում դուրս հանել արտերկիր։ Էս ուզում եմ, բայց գրվի պատճառով մի քիչ հարմար չէ դրան զբաղվենք։ Մտածենք դուրս անենք, չէ՞ հլա։ Սպասում ենք երկրի վիճակը տնանք։ Ոնց կլինի, ինչ կլինի, որ սա լավ լինի, խաղաղություն լինի, շատ մեծ հույսեր ունենք, որ այդ ես շատ եմ սիրում այդ գինու գործը։ Ուզեմ շարունակեմ։ Պատերազմից հետո սովորաբար բիզնես ոլորտում որոշակի անկումներ են նկատվում, սակայն ինչպես տեսնում եմ, դուք հույսները չեք կորցնում եւ միշտ այսպես պատրաստ ուզում եք ամեն մի վարկյանը պատրաստ ենք, որ կռվենք, մեր հայրենիքը պահենք։ Կռվել ենք, վիրավորվել ենք, ու պատրաստենք նորից, որ պետք կլինի կռվենք։ Առաջիկայում էլ ով նպատակ ունեք մեծացնել։ Մեծացնել գյուղում ինչ հնարավոր է մեր ընկերներով, մեր հարազատներով գյուղը պետք է զարգացնենք շատ-շատ։ Շատ ունենք մշակույթի տեսակետից շատ նպատակներ ունենք։ Համապատասխան տեխնոլոգիաները ունեք մխիթ։ Թեթևի մեջ։ Թեթևի մեջ։ Ինչ կա լոխ ձեռով ոտով կարելի ասած։ Տարաներ, բաներ փոքր էլի, շատ մեծ տարաներ չունեմ։ Ֆինանսական այլ սա մեծ-մեծ գումարն է։ Այո։ Այդ ֆինանսների հետ կապված։ Իսկ գուցե դիմեք պետությանը վար վերցնել։ Կյանքումս վար վերցրած չկամ, չեմ էլ ուզում, ուզում եմ իմ ուժերով, քիչ-քիչ, ես ինձանով ինչ կարամ են ստեղծեմ։ Իզուր չէ, որ ֆրանսիացիներն ասում են գինին ստեղծեցին հայերը, հույները դարձրին բիզնես, իսկ ֆրանսիացիները արվեստ, դե իսկ հայտնի շանսոնյե Շարլազնավուրի գնահատմամբ հայկական գինու առանձնահատկությունն այն է, որ զգում ես այն, ինչ չես կարող արտահայտել բառերով։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։